بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما عزيز ومحترم مسلمانlar necə xeyrin açarı ola bilərsən adlı dərsimizə davam edirik. Xeyrin خيرين olmaq üçün səbəblərdən beşincisi haramlara və günahlara qarşı nəfslə mübarizə aparmaq. Əgər insan xeyrin asarı olmaq istəyirsə, ona vacibdir ki, haramlara qarşı, günahlara qarşı getməmək üçün nəfsi ilə mübarizə aparsın. Bu barədə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən çox gözəl bir hədis rivayet olunub və hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu prosesin, bu işin necə baş verdiyini bizi bizə bir misalla çəkir, bir misalla öyrədir. İmam Əhmədin müsnədində Navvas İbni Sem'an radıyallahu anh buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Deyir ki innallaha Allah Resulü buyurur ki innallaha darabe meselen sıraten mustaqimen Allah Teala'nın verdiği doğru yolun misalı kənarları divar olan və divarda qapılar olan bir yola bənzəyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Allah Taala'nın verdiyi, çəkdiyi doğru yolun misalı ona bənzəyir ki, yoldu, doğru yoldu və doğru yolun kənarında divarlardır və divarlarda da qapılar var. Və buyurur ki, o qapıların üstündə də pərdələr asılıdır. Qapıların üstündə də pərdələr asılıdır. Və fi əvvəlis sirati munadin yunadi. Və siratın əvvəlində, yolun əvvəlində bir carçı belə deyir. Ya ibadallah, udxulus sirata və la ta'cu. Ey Allahın qulları, yola daxil olun və əyriliyə getməyin, düz gedin. Və min cəvfis sirati və fi ləfsin və min fəvqis sirati munadin yunadi ya, ibə, ya abdallah lə, təftə, lə təftəhil bəbə fə innəkə in fətəhtəhu təlicə və deyir ki, Rasulullah s.ə.v davam eləyir yolun ortasında və bir ləfsdə də gəlir ki, yolun başında Bir carçı belə buyurur. Ey Allahın qulu, bu qapıları açma. Əgər o qapını açsan, içəri daxil olacaqsan. Bir də hədisi başa düşmək üçün, gözəl şəkildə başa düşmək üçün bir də təkrarlayaq. Allah Rasulullah buyurur ki, Allah Taala'nın verdiyi doğru yolun misalı ona bənzəyir ki, bir yoldur və bu yolun kənarlarında divar var. Və bu divarda, yəni sağ tərəfdə də, sol tərəfdə də Bu divarda qapılar var, qapıların üstündə də pərdə var. Sıratın yolun başında bir carçı deyir ki, ey Allahın qulları, yola daxil olun və əyriliyə düşməyin, düz gəlin. Və yolun ortasında və yaxud da yolun başında başqa bir carçı da buyurur ki, ey Allahın qulu, o qapını açma. Əgər sən o qapını açsan, ona girəcəksən. İndi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm çəkdiyi bu misalı izah eləyir. Buyurur ki, "Əmmə s-siratu fehuvel-islam." Bu doğru yol Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu doğru yol İslamdır. Və əmməs və əmməs surani fəhududullah. Buyurur ki, yolun qırağındakı, yolun kənarındakı divarlar Allahın hədləridir. Allahın qoyduğu hədlərdir. Allah Rasulü yenə buyurur ki, o qapılar isə üzərində pərdələr olan qapılar isə Allah Taala'nın haramlarıdır buyurur ki, yolun başında ki carçı ki deyirdi ki, doğru yedin, əyriliyə düşməyin, Allahın kitabıdır. Yəni Allahın kitabı çağırır ki, insanları, ey Allahın qulları, doğruya gəlin, doğru yolla gəlin, əyriliyə, ora sağa sola getməyin. Və buyurur ki, yolun başında, yolun ortasında və yaxud da baş tərəfindən, içindən və ya baş tərəfindən gələn başqa bir səs ki, Ey Allahın qulu o qapını açma, qapsan girə, açsan girəcəksən. Deyir ki, ki, o da hər bir müsəlmanın qəlbində olan, ona moizə edən ə, e, xatırladıcıdır. <clears throat> Və Allah da bu hədis burada başa salıb, başa çatır. Ə, e, hədisi ə, e, İmam Əhməd Müsnədində rivayet edib və Şeyx Albani rahimehullah Səhihül Camidə 370 3887-ci e, e, rəqəmli hədisdir və bunu səhiləşdiribdir. E, bu Allah Taala'nın qardaşlar, ey müsəlmanlar, əziz müsəlmanlar, bu Allah Taala'nın bir nemətidir ki, Allah Subhanahu Taala hər bir müsəlmanın qəlbində ona yaxşılığı əmr edib, yəni ona xatırladan E, bir xatırladıcı qoyubdu. Və e, hər dəfə insan bir haram etmək istədikdə onun içindən sanki bir səs ona bir buyurur ki, bu şey düzgün deyil. Bu şey bu şeyi eləmək olmaz. Bu şey artıq haramdır, doğru deyil. Və ona görə hər kəs, hər kim ki öz e, özü üçün xeyrin açarı olmaq istəyir və şərrin də qıfılı olmaq istəyirsə, bu hədisdə keçə, keçdiyi kimi doğru yolda irəliləməlidir və sağdakı və soldakı haramlara girməməlidir. Və çox maraqlıdır ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, burdakı qapıdakı qapı buyurdu pərdələr asılıbdır. Demədi ki, qapılar bağlıdır. Pərdələr asılıdır və bildiyimiz kimi bağlı qapıdan fərqli olaraq pərdəni açmaq çox asandır. Yəni insan sadəcə əli ilə toxunub içəri baxır və o hədisdə gəldiyi gəlir ki, deyir Allahın qolu, əgər sən o qapını açsan girəcəksən. Həqiqətən haramlara haramları işləmək çox asandır. Haramlara yaxınlaşmaq çox asandır. Bu Allah Taala'nın bir imtahanıdır və özü üçün xeyri istəyən insan bu özü nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır və harama əli çatırsa və bunu Allah qorxusundan və Allahın onu gör görəcəyin, gördüyünü e, yəqinliklə bilərək bu şeydən çəkinməlidir. Və Allah Taala bu qapıları yaradıb, lakin bununla bərabər insanın qəlbində ona nəsihət edən, moizə edən bir xatırladıcı da yaradıbdır. Ümumən bu dünyada olan imtahanlarımızın hikmətlərindəndir ki, bəzən Allah Subhanahu və Taala qullarına haramları eləməyi asanlaşdırır. Nə üçün? Bilməsi üçün ki, doğrusunu Allah onsuz da bilir. Sadəcə o şeylərin ortaya çıxması üçün ki, qullar Allahdan gördü, görmədən qorxacaqlar, yoxsa yox. Ona görə Qurani Kərimdə bir neçə yerdə gəlir ki, məsələn, Qaf surəsində buyurur ki: "Və uzlifətil cənnətu lilmuttəqinə ğayra ba'id." Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaq olmayacaqdır. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغayb ve caa bi qalbin munib. Buyurur ki, budur sizə vəd edilən cənnət, o hər bir töv tövbə edib Allaha üst tutan, onun əmrinə riayət edən, mərhəmətli Allahdan görmədən qorxan, yəni Allah Taala'nı görmədən ondan qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsə üçündür. Allah Taala başqa ayədə buyurur ki: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cənnətən Yəni Rəbbinin məqamından, yəni onun huzurunda durub haqq hesab verməkdən qorxan kimsə üçün iki cənnət vardır. Bunun üçün də əziz müsəlmanlar, nəfsimizlə mücadilə, mücadilə aparmalıyıq və haram yolun kənarında olan qapıları açmamaq üçün əzm göstərməliyik. Çünki bu şər qapılarını açanda Bir qapı başqa bir qapını, bir haram başqa bir haramı özünə çəkir və insan bu haramların içində bataqlığında batdığı zaman artıq şeytanın oyuncağına çevrilir, həm özü üçün, həm də başqaları üçün şər qapısını, şər şərin açarına çevrilir. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Yə eyyuhəllezina amanu la tattabi'u xutuvatişşeytan." وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ Allah Taala Nur surəsində buyurur: Ey iman gətirənlər, şeytanın izi ilə getməyin. Hər kim şeytanın izi ilə getsə, bilsin ki, o şeytan iyrənc və yaramaz işləri görməyi ona əmr edər. Arxasınca Allah Taala buyurur ki, əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, Sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxarır, Allah eşidəndir, biləndir. Allah talanın rəhməti olmasa, heç kəs təmizə çıxmaz. Buna görə də qardaşlar, Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah subhantala bizi dinimizdə sabit eləsin və nəfsimizlə mücadilə aparmalıyıq ki, bu cür şər qapılarından uzaq olaq. Və insan əgər düşərsə, Allah korusun və bir insan kimi insan insan harama düşür və bu şeydən çıxmağa tez tövbə eləməlidir. Çünki bu haram yolları, bu batil yollar qaranlıqdır və o yolla gedən kəs istəyər ki, həmişə özünə dost axtarsın və özü haramların içində, batilin içində olduğu zaman başlayır başqalarını da dəvət eləməyə, başqalarını da bu yola çəkməyə. Ona görə Osman radiyallahu anh da rəvayət olunan bir əsərdə buyurur ki, وَدَّتُ الزَّانِيَةُ لَوْ زَنَ النِّسَاءُ وَلَوْ زَنَ النِّسَاءُ كُلُّهُنْ Buyurur ki, zinakar qadın istəyər ki, bütün qadınlar zinakar olsun. Həqiqətən belədir. Allah Subhanahu taala bizi eşli faydalardan faydalananlardan etsin və bizi dinimizdə sabit saxlasın. haramlara qarşı, günahlara qarşı nəfs nəfsimizə təqvasını versin. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, və duadır, hədis dua şəklində gəlir. Buyurur ki, Allahumma ati nəfsi təqvaha, zəkkihə entə xayrə mən zəkkəhə, entə valiyyuhə və məvləhə. Allahım nəfsimə təqvasını ver və onu təmizlə. Sən Sən onu ən gözəl şəkildə təmizləyənsən. Əntə veliyuha və mevlaha. Sən onun dostu və hamisisən. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədü en la ilahe illa entə əstəğfiruka və etûbü ileyk.